aho ni mu gihe boba bahawe ikibanza mu miryango boroherejwe mu kibano mu mibereho yabo eka mbere no mu ntwaro kuko barashoboye UPHP zikurikira harafutswe amasezerano y'imigwazo afite agaciro kangana na miliyoni mirongo icyenda n'indwi mu ntara ya kirundo kuva kuri wa kabiri akaba yafutswe n'abajejwe intwaro bafatikanije na za mu ntara ya kirundo imvongo ni kubera ko biri bisubiza inyuma iyo ntara muraza kubyumva mu gisagara cya rumonge naho havugwa ubukenewe bw'amazi bumaze hafi iminsi itatu abanyagihugu bikaba ngombwa ko bakoresha amazi y'ikiyaga tanganika cyangwa bakareka ay'imvura iyo yaguye uko byaba inama ku minsi ya gatatu ntibuce n'andi mvugo iremesha ku bijyanye n'ingaruka zishobora kwaduka igihe umugwi utaronsa uburenganzira bwo kwibuka ku bijyanye n'amabi yabaye muri kahise kuri mikoro kumwe na ornera muco muhinga bw'ibyuma ni francois kemana isanganiro ndasubiye kubaramutsa amasezerano y'imigwazo afite agaciro kangana n'imiliyoni mirongo icyenda n'indwi niyo yafuswe n'abajejwe intwaro bafatikanije na za nyabune mu ntara ya kirundo amakomine na za ubwa mbere hakaba ari ntega na bugabira nk'uko byashyikirijwe na baramatari wa kirundo Albert hatungimana avuga ko ikibazo cy'imigwazo kiri mu bisubizo inyuma intara ya kirundo mu gihe iyo ntara yari ko irisunganya ngo yongere kuba ikigega cy'igihugu akaba yabishikirije kuri wa kabiri mu ijambo ry'iwe ryo kwakira byavugiye mu kiranganiro wa mbere Gervain Dirakobuca mu nama yagirishije barongoye ubuzi bwose burangurirwa mu ntara Kirundo inkuru tubaza Abraham Safari mu ijambo ryiwe buramatari wa kirundo Albert Hatungimana yashikirije ku uyu wa kabiri ariko arakira umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yamenyesheje ko abanyakirundo bariko batera begereza kuba ikigega cy'igihugu nka kera ariko ngo abanyagihugu baragirizwa ko basesagura umwimbu kubera ko nk'abarima umuceri bakoresha amafaranga y'abadandaza mu kurima ibyo nabyo bigatuma ibyo bimbuye bica bitwagwa n'ababahaye amafaranga icyo bita imigwazo nayo amadosiye afise agaciro kangana n'imiliyoni mirongo icyenda n'indwi ngo yarahagaritswe kirundo twamaze kubona ko tuko turagenda mu ngendo yo kuba ikigega cy'igihugu ariko abene gihugu turamaze kubona igituma kirundo tuguma twagirizwa ko dusesagura umwimbu nuko abenshi nk'abarima mu myonga imiceri barima bakoresheje amafaranga y'abadandaza hanyuma ugasanga bumvikanye ko bazobagurira umuceri ku mahera makeya wimbuwe gutyo ugatusanga iyo bariko barimbura umuceri bawimbura hariho batanikiye baca bapakira imiduga twaribajije rero igituma dusanga hari ikibazo kijyanye n'imigwazo gikomeye mu ntara ya kirundo mu madosiye tumaze kubona dukoreye mu nyabune turamaze gufuta amasezerano y'imigwazo yari afise agaciro k'imiliyoni mirongo icyenda n'ine twarateye akamu rero abadandaza n'abakozi ba leta cyane cyane abigisha bari mu ibyo bintu yuko bihagarika kuko nta kindi bituzanira ataruka bene gihugu bakena abandi nabo ugasanga mikoro aguma agabanuka ngo hariho n'ayandi madosiye y'abantu bahuye bahunze kubera iyo migwazo abandi barava mu mazu yabo n'izindi dosiye rero ziriho hari abo baturegeye imiryango yavuye mu mazu hari n'abandi bamaze guhunga ibyo rero tukaba hari abo twashyize imbere y'ubutungane abandi nabo turiko turabandanya amadosiye ari imbere yacu kuyiga. umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca amenyesha ko ibintu by'imigwazo bitegerezwa guhagarara maze umuntu wese agafungura ibyo yabiri yakuya hariho abirirwa bararima abandi nabo bakabakubita umugwazo agera kwimbura bagaca bikorera bagatwara avuye kwimbura agaca arakubita umukanda ivyo vyose bitegerezwa guhagarara muri iki gihugu ngaha mu kirundo umuntu wese afungure ibyo yabiri yakuya umushikiranganji Gervais Ndirakobuca akaba yasabye abanyakirundo gukura amaboko mu mpuzu bagakora birinde ibacanishamwo arizeza aba muri ico gisagara ko amazi ashobora gusubira kuboneka Jean Pierre Misago mu mabarabara atandukanye y'igisagara cya rumonge gushika ku mweha w'uburobyi wa rumonge haboneka urujya n'uruza rw'abaja cyangwa bava kuvoma amazi mu kiyaga tanganyika mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yo gukena amazi meza yo kunywa haciye hiyongera ko ikibazo cyo gukora isuku uko bikwiye na rijya n'ayo mazi y'ikiyaga Tanganyika asanzwe acyafuye bavuga ko bafise amakenga ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike bagafatiraho abo cyo kimwe n'abari bakivoma aya nyuma nyuma mu gitondo cyo kuri wa gatatu bagafatiraho basaba ishyirahamwe regidezo wunzwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri aho wari wacikiye ku ruzi dama kandi ko amakaritsiye amwe amwe yabwirizwa kuba yatanguye kuronka amazi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu akizeza ko n'abandi bashobora kuronka amazi meza kunga uwo muringo tusigaye birangiye ababa mu gisagara cya rumonge bagize icyo bashikiriza basaba ko ku ry'iyo miringoti kuri uzidama hokomezwa kuko urwo ruzi rwaba rwaciye iyo miringoti iguzuye bigatuma amazi akena mu gisagara cya rumonge jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro urakoze jean Pierre misago aya makuru arabandanya abantu babiri kwijana mu burundi baracituma mu mashamba mu gihe abagera ku icenda abantu ku icenda kwijana ku isi akavuga ko kubura amakuru akwiye ku bijyanye n'isuku bituma abantu baguma bari inyuma umushyiranganji ajejwe amazi Ibrahim wizeye agahamagarira abantu gufata mu minwe ikibazo c'isuku kugira birinde indwara zitandukanye tega amatwi Nestor Ugiriko ushaka turavye uko vyifashe ku n'isuku ry'ibanze mu Burundi na cane cane ku vyerekeye ku ijana byaba se utuzu twa sugumwe tubereye mirongo ine na batandatu ku ijana nabo twovuga mu gihugu hagati aho novuga mu mitumba hanyuma mirongo ine na babiri ku ijana nabo mu bisagara rero impinga iracari ndende ko murumva yuko hariho abantu benshi mu Burundi batararonka utuzu twa sugumwe tubereye kugira ngo isuku ry'ibanze ribe ryiza ariko naho biri uko rero ku isi nzima hari ibice icenda by'abantu batagira utuzu twa sugumwe tubereye muri ivyo bice icenda uburundi ufisemo ibice bibiri ijana by'abatagira utuzu twa sugumwe tubereye mwumva yuko aho duhagaze sinovuga ngo ni habi cyane urabye muri ibyo bindi bihugu ariko duteza gukoresha inguvu kugira ngo mu burundi habe isuku ry'ibanze ribereye kuri bose atanumwe asigaye inyuma mu ruganda kwa menyesha makuru kubijanye no gutunganya ibijanye n'iyo miti kuri no wa gatatu uwo hagasigura ko arakanya kugimiriza abamenyesha makuru b'abarundi kubijanye n'urugezo rw'ikoreshwa giyo miti pompa ibiterwa n'ibikoko hamwe n'ingaruka bigira ku bidukikije ibinyabuzima ubuzima n'abantu yamara ntiyirengagiza ko iyo miti nafasha mu kugwiza umwimbu kuko urongo ishyirahamwe ry'amaradiyo asamiranira mu burundi ubwo ruganda ruzatuma makuru baronka ubumenyi buhagije mu gukora inkuru zijyanye no gukoresha imiti yo gupoma ibitegwa Munezim hari hifuza yifuza ko abanyagihugu nabo munyuma bagera aho bagabanya ikoreshwa ry'iyo miti bibaye ngombwa bakayisubiriza n'iyindi kama kugira birinde ingaruka diva kuri yo inkino za tombora zizwi nko kubetinga zirahagaritswe by'imfatakibanza mu ntara ya muyinga kuva kuri uyu wa gatatu mu itangazo rizihagarika ryatewe ko ryatewe ko umukono kuri uyu wa gatatu buramatari jean claude barutwanayo hamenyesha ko izo nkino zisesaguza ubutunzi zigatera n'ubunebwe asaba intwaro igipolisi n'igendereza gushyira mu ngiro iyo ngingo kuva bakibona nk'ubu rero urabona ko dushyize ku rwego rw'imigwi umunani ariyo twita igice cya kane gishiri cya nyuma haratanguye imigwi mirongo itatu n'ibiri yari mu matsinda umunani kandi itsinda rimwe nk'uko ubizi ryarimo imigwi ishikine ubu rero hasigaye imigwi umunani murangije kuvuga imigwi ikomakomeye bikomeye nk'ububirigi n'ubudagi oh, iyo migwi wabuze icabuze ntawo kivuga neza kuko nk'ububirigi umugwi uri ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'imigwi myiza myiza FIFA ishira imbere ni urutonde rusohoka ku kwezi ku kwezi wasanga rero Belgique Diable Rouge iri ku mwanya wa kabiri nyuma ya Brazil mugabo nicabuje yuko ububirigi gusohoka hakiri kare ku rutonde rw'imigwi cumi n'itandatu yavuyemo n'ibikubita ku ruhande rw'imigwi nawe yari yaserukiye afurika ubu hasigayemo igihugu kimwe cya maroke mu gihe hari benshi bamahirwe n'umugwa wa Senegal ko bari gushobora gushika kure imigwi yaserukira Afrika yo wayibonye gute imigwi iserukira Afrika nibyo Maroc yari mu migwi benshi banuganuga yuko ushobora gushika kure hashoboka eh, mugabo yarabaye ejo bakuyemo igihugu cya Espagne benshi ntibari babyizigiye Senegal nawe yari yagerageje mugabo urukino bakinye n'Ubwongereza habaye akantu jewe ntashimye ubwanjye kubera umukoci ingene yapanze umugwi we n'ingene bakinnye ni ukuri wamenga insinzi nibo bayihaye abongereza bati akira insinzi ngiyi ngere bakira hari iyindi migwi yari ikomeye nka za Cameroon yatashe iyo migwi yo bayabuze iki ku bwawe bwana Rashidi Abdelaji ku bwanjye Kameruni naho yagiye mu gikombe cy'isi yose hari Qatar sinayi hamahigo cyane kuko urabingene Kameruni yaronse umwanya wo kujya gukina muri Qatar twavuze ko hasigaye imigwi umunani ku rwego rwa cya kane igishiri cya nyuma ni ukuri imigwi iracyarimo kandi ikomeye nka brazil nka argentine nk'ubufaransa n'ubwongereza niba washaka nabwo ashaka kumushyiramo bifite amahirwe yo gushyika kure eh, ngabo byose urumva ntibiradadanduka nayo ibintu bitaradadanduka nk'uwakurikiranye n'inkino zitandukanye imigabo nayo bihabwa amahirwe ko ushobora kuzoshika kure bari nk'iyawe bivana ku bantu ingene bapresiya gisata cy'ubutungane bunywanisha nyuma y'intambara baserukira ibihugu byabo mu Burundi cyo kimwe n'abaserukira amashanyarazi mpuzamakungu ngo barakeneye kumenya akahise k'uburundi ni imwe mu mvu zatumye umugujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uhura nabo kuri uno wa gatatu Pierre Clavende Iceriye yarongoye umugwi akavuga ko bafise ibyo boterera mu bya politike na mu bya politike hamwe no gushikira umugwi ngo nico gituma bakeneye kandi kumenya ukuri no nkuru turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma Vugundemeshi imigwi itandukanye y'abarundi yarakozwe ko n'amabi yabaye muri kahise mwe wese ugasanga mu kwibuka ahengamira ku muce aherereyemo iyo rero habayeho umugutaronse uburenganzira bwo kwibuka hari aho bizana inzanko bivugwa n'umuhinga mu bya politiki Maître Patrick Nimagaritse abona ko n'imvugo iterekana ko ubundi yakozwe ko ishobora gutuma abantu basubiranamwo hakaba n'ubwicanyi Francine ndiho kubgayo mu Burundi abanyagihugu bafise kahise gatandukanye umwe wese afise ivyo yabayemwo canke yagiye aracamwo mu buzima ngo nta wiharije ukuri kwiwe nk'uko bivugwa na Maître Patrick Nimpagaritse umuhinga mu vya politike nta muntu rero twovuga mu Burundi ko yiharije ukuri kwiwe ibyo abantu bibuka ingene babayeho ibyabashikiye mu gihe cya kahise biratandukanye kujyana n'aba mu gihugu batandukanye rero iyo hageze kuvugana ku bintu bya kahise ku burundi ibyo byose ni ukubifatira ko ntitwibagire yuko abantu bibuka cyangwa bazi ibintu bitandukanye bya kahise k'igihugu ni ukumenya kandi yuko imigwi yose y'abarundi yashikiwe n'amakuba ibikomere vyo muri kahise bitavuwe neza biratuma umuntu aganira akoresheje imvugo ikomeretsa birashoboka cane gose nawe ko mu gutanga amakuru mu kuganira akoresha imvugo ikomeretsa imvugo iri mu rwanko aho ni mu gihe uwo muntu yashike nabo ya kahise bavugwa bitabwaho metre patrick n'impagaritse umuhinga mu bya politike yerekana ko iyo mvugo ibibugwanko ituma umwe wese atabona ko n'uwundi yakozwe ko n'amagume igashobora rero kujyana abantu mu byaha bituma haba n'abahasiga ubuzima abantu bavuga ya mvugo itemera ko abandi bakoze ko ya mvugo irimwo amajambo ay'urwanko ariyo atuma hagakorwa amabi atandukanye ahitana ubuzima bw'abantu ivyo biruko mu gihe tuzi mu bihugu hagiye haraba ubwicanyi bimwe mu vyatanguye n'iyo mvugo nyene ni uko guhanahana kahise hakoreshejwe urwanko ivyo vyo kwerekana yuko jewe nje nabuze nimwe bitanguye guhamagarira abantu gukora ikibi iyo hageze no kwibuka gusohoka imico itandukanye yotegerezwa guhabwa uburenganzira bumwe iyo umugwi kanaka utaronse akaryo ko kwibuka abawo ivyo ntibiheza ngo bigire ico vyubatse novuga rero yuko eh, abakozwe ko n'amabi yose canke imigwi y'abarundi itandukanye ni vyiza ko iheza ikaronka ubwo burenganzira bwo kwibuka ubwo burenganzira bwo kwibuka iyo butabonetse eh, haraheza ntihabe amahoro haraheza hakagwira imvugo eh, novuga ibiba urwanko Maître Patrick nimpagaritse akabona ko uruhara runini muri ico gihe ruri kuri leta kuko ariyo muvyeyi wa bose yidafashije inzira yo kunywanisha niheza ngo igire iyishikana